أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale Allahu جل شانه صلواتنا رسول صلى الله عليه وسلم počet ćemo inša Allah sa našom temom koja je inače danas prisutna i aktuelna kod muslimana posebno, a ona nosi naslov značenje pobjede u islamu. Mi, braćo i sestre, i pored teške situacije u kojoj se nalazimo, i pored svih poniženja kroz koja prolaze muslimani koja doživljavaju i danas, moramo znati jednu stvar, a to je da Allah Đelešanuhu nikada nije ostavljao niti će ostaviti na cjedilu istinske mu'mine. I vjerovanje ehli sunnata val džemaata, kad su u pitanju Allahova svojstva, njegova uzvišena i lijepa imena, jeste da Allah neće poniziti ni jednog svoga roba, niti jedan džemat, niti jednu državu, ako je ona islamska država koja je ispostavljena na šarijatu, ako se istinski osnovi na Allaha Đelešanuhu i ako u njega uzvjeruje. Dakle, nije se desilo u povijesti ljudskog roda, od kako je Allah Đelešanuhu stvorio zemlju i na njoj čovjeka, od Adama a.s. pa tako će ostati do sudnjega dana, da jedan od poslanika, ili jedan od alima, ili jedan od daija, ili muđahid, ili skupina muđahida, ili skupina koja se okupila oko Kur'ana i sunneta, dakle na ispravnoj akidi, bilo koji džemat, ili država, kako se malo prije rekao, nije se desilo da je bila izdata i ponižena, odnosno ostavljena na cjedlo strane Allaha Đelešanuhu, jer uzvišen je objavio, A'udhu billahi mine šeitan rajim, wa kane haqqan alejna nasrul mu'minin. I naša je obaveza, kaže uzvišeni, da pomognemo mu'mine. Dakle, Allah je odredio i propisao pobjedu sljedbenicima istine. Svojim iskrenim robovima, a propisao je također poraz i poniženje nevjernicima i munaficima i tako će ostati do sudnjega dana jer je to sunnetullah, dakle Allahov zakon i Allahov sunnet koji se ne mijenja. Osim ako se ne promijenu njegovi sebebi, odnosno uzroci. A malo ćemo govoriti o tim uzrocima. Međutim, ono što je važno istaći i što ja želim naglasiti, braće i sestre, jeste to da pobjeda i uspjeh imaju svoje oblike, imaju određene forme, nije samo pobjeda onako kako neki ljudi razumiju pobjeda na bojnom polju, pobjeda sabljom, pobjeda kroz vojnu akciju. Ne, nego se često puta dešavalo i desi se da pobjeda dolazi na razne druge načine. Mi znamo kroz istoriju da bi neki od poslanika Allahovi su bivali ubijeni. Dešavalo se tako. Znamo kako je završio Jahja alaihissalam, kako je završio Zakarija alaihissalam. Allahovi poslanici koje su židovi ubili. Također se dešavalo da alim bude ziječen, odnosno protjeran, odnosno zatvoren u zatvor, kao što je se desilo sa Ibn Taymijom, sa Ahmedom Hanbelom, sa Ebu Hanifom i mnogim drugim islamskim učenjacima. Ili da se dakle, zatvori u zatvor, ili da izginu muđahidi, borci na Allahovom putu, da velike, ogromne skupine budu desetkovane, kao što se danas desilo u Afganistanu ili da padne država koja je bila ustanena na Allahovom zakonu, dakle koja je bila uspostavljena na Kur'anu i sunnetu, i da mumini vjernici u tom mjestu ili u toj državi osjete veliki zulum, veliku nepravdu, patnje, i da sve to dožive kao što su doživjeli ashabul uhdud. Zatim, mnogi od njih poginu I mnogi ostanu da žive u takvoj situaciji, trpeći zulum, trpeći ziječenje, trpeći nepravdu od strane nepravednih vladara i oni koji žele muslimanima i islamu zlo. Zato želimo večeras da istaknemo neke od oblika pobjede koje Allah Đelešanohu spominje u Kur'anu i poslani, i poslani sa selom svome sunnetu, na koje smo mi izgleda zaboravili, pa se zbog toga često puta razočaramo kad je u pitanju dolazak pobjede. Jedan od oblika, braćo i sestre, pobjede jeste pobjeda koja znači ponos i ovo prvo što smo spomenuli, uspostavu vlasti, uspostavu države čiji je zakon zasnovan na Allahovoj objavi. Takav primjer imamo u kome? Ko je od Allahovi poslanika to uspio? Kome je Allah Đelešanuhu to dao? Prije svega dao je Davudu i Sulejmanu a.s. Allah Đelešanuhu kaže وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ mulke wal hikme. I Davud je ubio Đaluta i Allah mu je dao šta? I vlast i mudrost. A za Sulejmana, kad se desio onaj spor oko koje je trebalo presuditi, pa su bili Davud, ali sami Sulejman, šta kaže uzvišenje? Koji od njih dvojice je prozreo onaj namjeru onih parničara? I ko je ušao u suštinu te parnice i pravilno presudio? Kaže uzvišenje, وَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمَ ilma. I Sulejman je otkrio suštinu toga i on je presudio pravilno, a obodvojici smo dali šta? Hukma wa ilma. Dali smo im znanje, objav od Allaha Đalešanuhu i dali im vlast. Dakle, to su dvojica Allahovi poslanika koji su za svoga života ostvarili ovu istinsku pobjedu. Potpunu pobjedu, da tako kažem. Dakle, dobili od Allaha objavu Bili su jeziječeni, vodili su džihad kako smo vidjeli, ali Allah dao pobjedu i uspostavio se šarijat na zemlju njihovo vrijeme. Zatim Allah želom spominje Musa i Selama. Također i on je za svoga života doživio pobjedu svoga poslanstva i svoje misije protiv faraona, pa kaže uzvišeni a'udhu billahi mine šeitanir rađim wa dammarna ma kana jasna u fir'aunu wa qavmuhu wa ma kanu ja'rišun. I mi smo srušili ono što je sačinio i što je sagradio faraon i njegov narod. Dakle, oni su bili poniženi, oni su bili poraženi od strane Allaha Đelešanu na rukama istinskih vjernika Allah dao pobjedu. Također što se tiče našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, on je također preselio na bolji svijet, vratio se svome gospodaru, a svojim je očima vidio i doživio pobjedu istine, pobjedu islama. I Allah mu je dao pobjedu i ponos, dakle, za njegovog života i ljudi su prije njegove smrti u skupinama, nakon džihada, nakon strpljenja, nakon puno godina dave, ljudi su u skupinama ušli u Allahu vjeru. I njegovi učenici, njegovi drugovi, ashabi su nakon toga proširili davu, proširili islam diljem zemaljske kugle. I svjetlo islama je obasjalo možemo slobodno kazati i istok i zapad. I ne samo to, nego su ashabi svojom krvlju natopili skoro tada poznati svijet. I znamo gdje su mnogi ashabi ostavili svoje kosti. Dakle, prenoseći istinu, uzdižući zastavu tevhida, ashabi su tako završili, tako da je Ukve ibn Amir došao na obale Atlantskog okeana, ponesen dakle tom željom da proširi istinu, da proširi davu, rekao valovima Atlantskog okeana o more, tako mi Allaha, kada bi ja znao da s one strane tvoje obale, dakle na drugoj obali, ima država i da tamo žive ljudi, postoji zemlja neka u kojoj ljudi ne znaju za islam, ja bi te pretrvao sa svojim konjem, pa bi prenio tamo islam. Dakle, tako su živjeli ashabi i na takav su se način ponašali. Ili recimo riječi Harunu Rašida, koji je sa svoga balkona, odnosno sa iz svoga dvorca, posmatra oblake. Posmatra oblake i rekao im, putujte vi kud god hoćete. Ali vaš će harač, odnosno vaš će zekad meni doći. Vaši će plodovi, dakle plodovi kiše koju Allah daje, doći će u moju kasu. Zašto? Zato što se proširila islamska država. Dakle, gdje god padne ta kiša, tu žije muslimani koji daju zekat ili oni koji su ahlu zimme, koji plaćaju džiziju, ali svakako, svakako da će plodovi te rodne kiše, inša Allah, doći u kasu halife Harunu Rašida. To je prvi način i prvi oblik pobjede koju Allah Đalašanu daje i svoje mudrosti onome kome on hoće od svojih robova. Zatim, drugi način pobjede istine jeste da Allah Đalašanu uništi nevjernike i uništi poricatelje istine i one koji se borili protiv te istine i da spasi svoje poslanike. Tako je Allah Đelešanuhu uništio mnoge narode. Prije svega uništio je Nuhov narod. Nuh koji je pozivao 950 godina u islam, nije mu se puno ljudi odazvalo. Pa na kraju kaže, فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَسِرُ I dozvao je svoga gospodara, uputio mu je dovu i rekao, gospodaru, ja sam pobjeđen. Ja sam pobjeđen, a ti se osveti ili kod tebe je pobjeda. Fa fatahna abuaba sama i bimain munhamir. Pa je Allah Đelešanohu naredio nebesima da se otvore i da se iz njih prolije voda i da iz zemlje proključaju izvori. Da nadođe voda, da se te vode zajedno spoje i da nastane potop, strašan potop koji je uništio neposlušni narod, narod koji se nije odazvao poslaniku Nuh a.s. Tako je Allah Đelešanuhu uništio i Salihov narod kako je uništio i hudov narod. A poslanici su gledali svojim očima i radovali se pobjedi istini. I radovali se uništenju tog naroda koji nije tio da prihvati istinu. A u isto vrijeme i tugovali zbog njihovog kraja. Zbog njihovog kraja i kaznije koji su duženi u njaluku i onoga što ih čeka na heretu. Zatim, treća forma ili treći oblik pobjede, braćo, jeste pobjeda akide, odnosno pobjeda imana i učvršivanje vjernika u imanu koji su bili spremni da žrtvuju sav svoj život. Dakle, bez obzira na situaciju i da očuvaju vjeru. Dakle, nisu pobjedili sabljom, nisu uspostavili šerijat, ali je njihov iman kao dokaz povjedio sve ono što su nevjernici njima činili i oni su bili ponosni. Primjer za to je ko? Ibrahim a.s. koji je bio bačen u vatru, ali nije odustao od Davi. I znamo za predaju koju se spominje čak da mu je došao Džibril a.s. i pitao ga, u takvom trenutku kada je bačen u vatru, treba ti pomoć? A on je odgovorio šta? Ako je od tebe ne treba, ako je od Allaha onda treba. Dakle, kad je u najtežoj situaciji, vjernik se ne predaje, bez obzira kakvom ezijeđenju bio izložen. I doživio je tada pobjedu kada su ljudi vidjeli koliko je jak, koliko je spreman za svoju ideju, odnosno za ideju istine, da da svoj život. To je život i njegov vrijedan odnosu na to što on slijedi, što poziva, a također još veću pobjedu i ponosu da žive kada je izišao iz vatre i ljudi su vidjeli očiti dokaz koji je iznio Ibrahim a.s. o istinitosti ideje, odnosno vjeru koju je pozivao. Zatim mladić ispričao priče Ashabul Uhdud, kojega su pokušavali ubiti zbog njegove vjere, kojega je kralj pokušavao ubiti na razne načine. Pa kada nije uspio, na kraju mu sam mladić taj kaže i govori mu, ne možeš me ubiti nego onako kako ti ja kažem da me ubiješ. Ako poslušaš mene, ubićeš me. Kad se narod sav okupio, uzmi strijelu i kaži Bismillah. U ime Boga ovoga mladića. Dakle, ako tako ne uradiš, nećeš me moći ubiti. I kad je to uradio, Ubio ga je. Narod je prihvatio vjeru. Narod je prihvatio islam. Ona su došli njegovi dvorjani rekli ono od čega si strahovo, to se desilo. Zbog čega si ga želio ubiti? Želio si ga ubiti zbog islama, zbog njegove vjere. A sad je narod njegovom smrću, njegovom žrtvom, sav prihvatio islam. I šta je onda uradio? Naredio je svojoj vojsi, kako to rade taguti, kad su u pitanju istinski sedbinci istine, da se iskopaju rovovi i da se nalože vatre u njima, onda je okupio sve te mu'mine koji su povjerovali u Allaha Đalešanuhu. Svako onaj ko ne bude se odrekao svoje vjere, bit će bačen u vatru. Između ostalog došla je žena sa svojim djetetom, malim djetetom u naruču, pa se kolebala. Da li bi skočila u vatru, u tu vatrenu jamu ili ne? A onda je Allah Đelešanu dao da djete progovori u naruču da kaže, mako ne boj se, ti si na istini. I skočila je zajedno s ovima. Na prvi pogled nama se čini da su oni bili poraženi, jel tako? Međutim, tako mi Allaha nisu poraženi. Oni su istinski pobjednici, dakle, jer su ostali na akidu. Da su odstupili od toga, makar živjeli nuhovim životom, makar živjeli još hiljadu godina, tada bi bili poniženi. Dakle, nema utupaka kad je u pitanju akida. I to je ono što prijeni pažnju kod ljudi. I tako, braćo i sestre, ta lađa imana na zemlji plovi stalno stalno plovim zemaljskim morem i na tom čelu, na čelu te lađe su poslanici, prije svega šehidi, iskreni istinski mu'mini, muđahidi. I Allah o tome govori i kaže, minel mu'minine, Rijalun sadaku ma ahadullaha alejhi, fa minhum men kada nahbe, fa minhum men yuntazir. Od mu'mina ima onih koji su ispunili zavjedat Allahu Đalešanuhu. Mnogi od njih su ubijeni na Allahovom putu, a mnogi to očekuju. Oma badalu tabdila. I ništa nisu promijenili. Dakle, bez obzira čime im prijetili nevjernici. Bez obzira kakve im zamke postavljali. Bez obzira na kakva iskušenja stavljali. Oni znaju u kakvoj laži plove. I oni se neće iskrcati s te laže, inša Allah. I molimo Allah da im budemo takvi. Dakle, ovo je vrlo bitno shvatiti. Da je akide najbitnija. I zemlja se, braćo i sestre, nikada do sudnjega dana, do konačne pobjede istine, neće osušiti od krvi šehida neće se osušiti od krvi šehida i iz generacije u generaciju Allah tako hoće da se potvrde iskreni vjernici, istinski vjernici kroz razne iskušenja, kroz borbu istine i laži. I stalno, stalno će se to dešavati, kažem, do konačne pobjede istine. Uzmo čovjeka također iz našeg vakta, iz našeg vremena. Sejda Kutva, rahmetullahi alaih. Čovjek koji je osuđen na lomač, odnosno na vješala, zbog toga što je smatrao i govorio tadašnjim predsjednicima Egipta da je kufr ne suditi po Allahovom zakonu. Da je Allah objavio Islam, odnosno Kur'an, po poslaniku Muhammedu s.a.v. da se po njemu sudi, da se ne drži u rafi, da je to zakon koji važi do sudnjega dana, da su svi drugi zakoni batil i laž, one koji su ljudi izmislili, i zbog toga su ga osudili. To je bio jedin njegov grije. I mislili su da će ga se riješiti, kako? Ako ga ubiju. I on je napisao krvlju poznate stihove, one ilahije koju mi možda čak svi na pamet znamo, i oni koji znaju arapski jezik i koji ne znaju. Ahi anta hurrum, o brate ti si slobodan, makar bio u tim okovima. Ti si slobodan iza ti zidina zatvora, samo ako se istinski na Allaha osloniš. Jer šta ti mogu robovi koji su kao i ti, ako te Allah pomogne. Nas čekaju džennetski perivoji ono što nam je Allah obećao, a Allah sigurno ispunjava svoje obećanje. Dakle, i bio je ubijen Sejd Kut i tek nakon njegove smrti postaje popularan. I tek tada postaje istinski poznat. Njegove knjige se štampaju u hiljadama primjeraka. I njegova ideja zaživljava kod omladine. Tako da je čak jedan komunista koji se borio za komunističku ideju dospio u zatvor u Egiptu i šta je rekao? Rekao, nadam se da ću ja završiti kao i Sejid Kutb. Da će me ubiti kao i njega i da će se moje knjige i moja ideja proširiti kao i njegova nakon moje smrti. Dakle, toliko mu je Sejid Kut bio uzor i primjer, nije mu bio uzor u Akidi, nego eto, želio je da on postane popularan, makar ga jubili. Makar umro na Batilu, kao što su mnogi umrli, ali samo da postane popularan kao on. Zatim, sljedeći oblik pobjede jeste čuvanje, Allah čuva svoje robove, od spletki nevjernika. Kaže uzvišeni, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ سَبِيلًا I Allah Đelešanuhu neće dati puta kjafrima muslimana. Ili kaže svoj poslaniku, Wallahu ja'simuka minan nas. Allah će te čuvati od ljudi. I zar ga Allah što nije čuvao? Zar Allah Đelešanu nije čuvao poslanika Muhammeda s.a.v. I znamo za te primjere. Znamo za te primjere kada je došao čovjek sa sabljom da ga ubije, dok je on odmarao u hladu, jednog drveta, a svoju je sablje objesio od drvo, pa mu je rekao, ko ćete sad spasti? Kada je poslanik sa selem svojim poslaničkim govorom, rekao o njemu tako ubjedljivo i jako, Allah će me spasiti. Bez imalo straha, ovo me je od straha ispala sablje drugo. Zatim, kada ga je židovka htjela otrovati, Donijela mu je meso u koje je stavila otrov da ga ubije, Allah ga je spasio od toga. Zatim na Uhudu, Allah Đelešanu ne samo ljude, nego mu šalje meleka, dva poznata meleka, Džibrila i Mikaila, na Uhudu da ga štite, da ga štite vrani od mušita. Dakle, Allah Đelešanu i na taj način pomaže svoje istinske robove. Zatim, pobjeda dokazom, braćo i sestri. I ovo je jedna od vrlo važnih formi, posebno za ovo naše vrijeme, koje treba da bude u znaku dali i prenošenja ljudima istine, ma šta se desilo, ma u kakvo iskrenje dospjeli, moramo ljudima iznositi jasne dokaze. Jasne dokaze i pozivati u istinu. Pozivati u istinu da nas ne bi obisla na sudnjem danu, jer od toga ima koristi. Ne smijemo pocijeniti da'u i ne smijemo sami sebe pocijeniti kazati nismo mi sposobni, mi ne možemo, mi nemamo znanja dovoljno, mi nismo tog ehla, treba zato biti posebno sposoban, poseban autoritet i tako dalje. Ne vallahi, možda će brate i sestro, tvoj postupak sa tvojim profesorom na fakultetu ili profesoricom ili u školi ili na radnom mjestu, samo tvoj postupak li je bez govora više učiniti na davi, više učiniti da probudi kod čovjeka svijest da razmišlja o onome što ti radiš i što ti slijediš, nego milione dersova, nego stotine predavanja, nego mnoge knjige koje su već izdate, i kasete i tako dalje. Ljudi preko njih prelaze i čak kad ih dobiju, opet ih ne čitaju. Dakle, ne smijete sebe pocenjivati, a normalno ni precenjivati neke stvari. I nemojte smatrati da je to mala stvar. Tako mi Allaha, da nije bilo dave. Normalno, Allah daje pobjedu. Allah hoće da pobjedi Islam. Mi smo svi slabašni bez obzira koliko ko od nas posjedovo znanja i koliko se ko busa u prsa da je uradio, svi smo malo uradili. Svi malo radimo na tom polju. Jer Allah hoće da povijeva istinu, ali velika je stvar da neko tvojim sebebom prihvati vjer i da se vrati s istinu. Ne mislim ovdje samo na vraćanje onih koji su već muslimani da praktično stvarno prihvati islam da ga čvrsto, da ga čvrsto ispovijedaju. Nego na sve ostale, na kršćane, na židove, jer kaže poslani se srlem, tako menoga očije ruci moja duša neće, neće niko umrijeti od mog umeta, bio on židov ili kršćanin, a ne povjeruje u mene, ne povjeruje u moju poslanicu, a umre tako, a da neće ući u vatru. Dakle, nama je dužnost da pozivamo ljude s jasnim dokazom. Kaže uzvišeni, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَوْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ I to su bili jasni dokazi ko mi dali Ibrahimu a.s. protiv njegovog naroda, a mi znamo kakve, kakve Allah dao dokaze Ibrahimu a.s. Dakle, prije svega spomenuli smo obacanje u vatru, izlazak potpuno zdrav iz vatre. Narfa u darađati men neša, mi uzvisujemo na stepene koga mi hoćemo. I ovdje ovo podizanje na stepene znači pobjeda. Kao što kaže poslanik sa veselem, neprestano će u ovome umetu biti skupina pobjednička, koja će ostati na istini. Svejedno i neće je moći nauditi ništa i naštetiti oni koji se budu suprotavljali i koji ne budu slijedili, dok Allah ne dođe sa svojom odredbom. Ili ostaće na tome do sudnjega dana. Dakle, sve svoje vrste pobjede koje Allah ženo obećao muslimanima i koje ulaze u značenje وَكَانَ حَقَّنَا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ i naša je obaveza pomoći mu'mine. Međutim, glavno značenje, braćo i sestre, glavno značenje ovoga ajeta je upravo prva pobjeda o kojoj smo govorili. A to je uspostava šarijeta na zemlji. Pobjeda Allahove istine na taj način što će biti uspostavljen šarijat i što će svjetlo Islama obasjati zemlju, kako kaže uzvišeni, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِلْهُدَى وَدِنِ لَحَقِّ لِيُبْهِرَهُ وَلَدْ دِنِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ On je onaj koji je poslao svoga poslanika, dakle sa uputom i istinskom vjerom, da je uzigne iznad svih drugih, iznad svih drugih vjera. E sad želim da spomenem na kraju, dakle u to nema sumnje, u to nema sumnje, ova će pobjeda sigurno doći, ali kašnjenje pobjede, kašnjenje pobjede, makar ona je okasna, dakle doće, na kašnje pobjede utiču mnoge stvari. Ja želim da spomenem stvari koje je spomenuo Sejid Kut, rahmetullahi alaih. Zbog čega kasni pobjeda? Zašto Allah Đelešanu često puta odgađa ovu pobjedu o kojoj, smo, o kojoj smo govorili? Pa kaže, prvi od tih uzroka kašnja pobjede jeste to da situacija nije sazrela. Da situacija u jednom narodu, u jednoj državi, u jednom mjestu nije sazrela, i nije se spremilo dovoljno snage. Muslimani nemaju dovoljno snage i sami nisu svjesni s koliko malo snage raspolažu kad je u pitanju konačna pobjeda istini. I kaže, ako bi tada ostvarili pobjedu. To je Allahova mudrost. Pogledajte kako su veliki učenjaci koji su zaista živjeli praktično islam. Kako su razmišljali o stvarima. Nisu se razočarali. Nisu se tako mi Boga razočarali. Nisu su pitali dok ćemo saburati. Šta nam se sve ovo dešava. Nego su uvijek gledali grešku kod sebe jer znaju da Allah želi dobro muslimanima. I kako bi tada ostvarili pobjedu, brzo bi je izgubili. Brzo bi izgubili to što su ostvarili, jer nisu u mogućnosti da je održe duže vremena. Zatim, pobjeda se usporava nekada, kaže ovaj učenja, da bi se veza mu'mina sa Allahom povećala i pojačala. I da ummet bude u takvom stanju iskušenja, da prekine sve veze kad je u pitanju oslonac, te vekul i traženja pomoći, osim Allaha Đelešanu. Dakle, sve su veze pokidane, dunjalučke, ove lažne, nema, doveden si u takvu situaciju da zaista nema drugog oslonca osim Allaha Đelešanu. Eh, ova veza je glavna garancija za uspostavu šerijata, odnosno pobjede, i za uspostavu ispravnog zakona za koji će se istinski mumini boriti kad ga dobiju kad dobiju pobjedu od Allaha Đalešanu, kad je Allah počasti pobjedom, onda će je znati čuvati i štititi i neće biti nepravidni, neće činiti nasilje, neće činiti zulum, neće skrenuti sa ispravnog puta, puta ispravne akidi. Zatim, treći uzrok što ne dolazi pobjeda, odnosno što kasnije jeste, da se umet nije oslobodio u svome životu, odnosno u svojoj borbi, neki stvari koje nisu u ime Allaha Đalešanu. Dakle, Allah hoće braćo i sestre da pobjeda, odnosno da džihad, da borba naša i naša dava bude samo u ime Allaha Đalešanu. Da se s tim nije pomiješao ni ratni plin, ni želja za vočstvom, ni želja za autoritetom, da se vjernik ne bori radi svoje hrabrosti, da se pokaže koliko je hrabar, da ga ponese nekakav lažni Hamas i tako dalje, da se pokaže pred svojom skupinu. Ako se takvi nijeti pomiješaju, još posebno ako su mnogobrojni, dakle kod velike skupine ljudi, mora pobjeda izostati. Ili neki drugi ciljevi, nacionalistički, ovakvi ili onakvi, želja da, da imamo nekakvu svoju državu, da se borimo za neku drugu ideju, ne za ideju islama, radi toga izostaje pobjeda. Zatim kaže sljedeći uzrok što kasni pobjeda jeste da laž protiv koje se bore muslimani nije se u potpunosti razotkrila. Dakle, nije se potpuno razgolitila da se vidi svaki njen dio i svaki detalj. I možda od te batili ideje ostane nešto. Od te laži nešto ostane u srcima muslimana, istinskim u vehida. Pa da oni to podržavaju i da se bore za to. Pa Allah hoće da laž ostane još izvjesno vrijeme, da se ljudima jasno otkrije da je to laž. Da je to laž protiv koje se mora boriti i koja se mora u potpunosti iskorijeniti. Potpunosti iskorijeniti. Vi ste vidjeli da i danas kod nas u našem narodu ima takvih ljudi muslimana i muslimani koji klanjaju. Ne bitno je on pismen ili nepismen. Koji kažu ti to je bio najbolji vladar, jel da I čak vidjeli ste našu nanu koja kaže da ga Allah nagradi džennetom za sve ono što je uradio. Dakle, to su stvari koje se moraju očistiti. Nije svjesna vallahi, dakle. Komunizam kufra. čisti kufr, nema nikakve veze sa islamom. Ali nije se očistilo to. Još se musliman nije predstavilo šta znači ta laž. Šta znači taj batil koji još uvijek nije uzao svoj danak. A i dalje ga uzima. Nažalost, najviše krvare i plaćaju muslimani taj danak. Zatim, sljedeći od uzroka jeste da okolina nije dobra da prihvati istinu i dobro i da se bori za to. Dakle, okolina kao takvo društvo u kojem živi ta skupina koja se bori za to, nije dobra da to ostvari. I kada bi nam sad dozvolili i dali, da uspostavimo šerijat u Bosni, koliko bi muslimana napustilo Bosnu? Dobrovoljno. Ako bi se uspostavio šerijat. Znači, nije sazrela okolina za to da prihvati islam zbog raznih razloga što su nevjernici nama nametnuli komplekse koji se još muslimani nisu riješili. U pogledu islamu, u pogledu islamskog šarijeta, kako on nije u redu, kako se ne uklapa u savremeno društvo, kako je to prevaziđena stvar i tako dalje, kako su njegovi zakoni rigorozni, divlji, Kod muslimana su takve stvari u glavama i vidjeli ste da onaj zatkola gumđa u danima, danima govori da on muslimane koji slijede islam poredi sa fašistima. I kaže do dva posto tog ekstremizma, ekstremnog dijela, jer oni uvijek nađu pandan muslimanima, odnosno onima koji se prakticiraju islam, zato što je za njih svaka vjera ista. I samo ako si to postatni praktičar, ti si odmah ekstremista. Do dva posto se to može tolerisati i do 5% se to može, mada je to već previše. Ali ako je dvocifren broj takvih ljudi, onda je to već fašizam. Onda je to za njega već fašizam. Čovjek koji se deklariše kao musliman. Može li neko od nas za njega reći da nije musliman? Kaže da je musliman. I da prihvata islam kao svoju vjeru. Praktikuje, ne praktikuje. Zašto? Zato što je ne razumije ne razumije ni 0,01%. Ili može iz nekih drugih razloga, drugi razloga je to rekao. Dakle, ta sredina nije sazrela radi ovih i mnogih drugih razloga koje zna samo Allah Đelešanuhu kasni pobjeda, pa se mnogo strušavaju belaji i iskušenja, ali brać, Allah će sigurno pomoći onoga ko njega pomogne. Inna Allahe la kavina aziz. Allah je zaista jak i slavan. Alladine im mekennahu fil ardi, etamu salate, va atavu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nehevna anil munkar, va illahi akibetul umur. Onima, dakle, koji ako im damo vlast, koji će obavljati namaz, i davati zekat, i naređivati dobro, i zabranjivati zlo, a Allahu pripada završnica, dakle, Allah određuje, određuje sve. Dakle, takvima će Allah sigurno dati pobjedu. Mi molimo Allaha da mi budemo od onih koji će ustrajati na istini, da nas Allah okupi oko Kur'ana i sunneta, da ujedini muslimane, da smete spletke nevjernika i da ih uništi u korijenu, da ubrza pobjedu svoje istine, da da ponos muslimanima i islamu i svima onima koji se bore da Allaho riš bude gornja. Molim Allaha žele da nam oprosti i da nas uvede u džennet. Jazakum Allah, hajde svanetullahi,